Devītā nodaļa – Raganas mājā. Un tagad jūs, protams, gribēsiet zināt, kas notika ar Edmundu. Lai gan viņš pusdienoja kopā ar pārējiem, tomēr ēdienas viņam īsti negaršoja, jo visu laiku bija jādomā tikai par rahat lukumu. Un nekas tā nevar sabojāt vienkārši veselīgu ēdienu garšu, kā atmiņas par burvju gardumiem. Edmunds dzirdēja mistera Bebra stāstu, bet arī tas viņu neieinteresēja, jo visu laiku likās, ka pārējie nepievērš viņam pietiekami uzmanību un tīšām izturs ļoti atturīgi, lai gan īstenībā nekā tam līdzīga nebija. Un tā zēns sēdēja un klausījās, bet kad misters Bebers pastāstīja par aslanu un to, ka bērniem jāsatiekas ar viņu pie akmens galda, Edmunds sāka nemanām virzīties uz durvju pusi, jo dzirdot vārdu aslans – Viņu tāpat kā pārējos bērnus pārņēma dīvainas izjūtas. Citiem tās sagādāja prieku, bet Edmundu pārņēma bailes. Tajā brīdī, kad misters Bebris atkārtoja pareģojumu par kēras paravēlas pils četriem torņiem, Edmunds klusītiņā pagriez durvi rokturi un vēl pēc brīža, kad misters Bebris sāk stāstīt par to, ka baltā ragana nav cilvēks, bet pa pusē džins, pa pusē milzis – Edmunds jau bija ārpusē un uzmanīgi aizvēra aiz sevis durvis. Nedomājiet, ka Edmunds bija tik ļauns un vēlējās, lai viņa brāli un māsas pārvērš akmeņos. Viņš tikai ļoti gribēja našķoties ar rahatlukumu, gribēja kļūt par princi un vēlāk par karali, lai atrieptos Pīteram par to, ka brālis nosaucis viņu, Edmundu, par nekrietneli. Zēns gribēja, lai raganda pret citiem izturētos tikpat laipni kā pret Edmundu – Viņš sev iestāstīja, vai pareizāk sakot, gribēja iestāstīt, ka viņa neko ļaunu brālim un māsām neizdarīs. Tāpēc visi, viņš pie sevis sacīja, kas par raganu runā ļaunu, ir viņas ienaidnieki, un iespējams pusi no tā nav no taisnība. Pret mani viņi izturējās ļoti mīļi, katrā ziņā labāk nekā pārējie. Es domāju, ka viņa ir likumīga karaliene – Labāk, lai valda viņa nevis tas briesmonis aslans. Tā Edmunds attaisnoja savu rīcību. Tas nebija īsti godīgs attaisnojums, jo sirds dziļumos viņš nojaut, ka baltā ragana ir ļauna un nežēlīga. Tikai izgājis ārā un ieraudzījis, ka sniega zēns attapās, ka bebra mājā atstājis savu kažoku. Skaidrs, vairs nebija iespējams iet atpakaļ un paņemt to. Vēl viņš ievēroja, ka sāk jau krēslot, jo, kad viņi sēdās pie galda pusdienot, pulkstenis rādīja trīs, un ziemas dienas ir īsas. Par to viņš nebija iedomājies, bet kun vairs Edmunds sacēla apkaklu un sāka brist pa dāmbi pāri upei uz tās attālo krastu. Par laimi kājas vairs tā neslīdēja, jo bija sakritusi bieza sniega kārta. Vieglāk nekļuva arī tad, kad viņš beidzot sasniedz krastu. Ar katru brīdi vien vairāk satums, sniegpāršas krita sejā, un viņš neredzēja pat trīs soļus uz priekšu. Arī ceļa nebija. Viņš grima dziļās sniega kupanās, slīdēja uz aizsalušām peļķēm, klupa pa pret sakritušiem kokiem, ievēlās dziļos grāvjos, nobrāza kājas pret akmeņiem, zēns bija izmircis, nosalas un viss cauri vienos zilumos – Visapkārt valdīja baiss klusums, un viņš jutās bez gala vientuļš. Taisnību sakot, man liekas, ka viņš tomēr būtu atteicies no sava plāna, atgriezies un salīdzis mieru ar brālu un māsām, ja prātā neienāktu doma, ka kļūšu par Nārnijas karali, pirmais, ko likšu darīt, izbūvēt kārtīgus ceļus. Un tad Edmunds, protams, aizsapņojās par to, ko vēl izdarīs kļūdams par karali. Šīs domas viņu uzmundrināja. Kad Edmunds bija galīgi izlēms, kāda būs viņa pils un cik mašīnu viņam piederēs un kāds izskatīsies personiskais kinoteātris un kur tiks uzbūvēts dzelzceļa līnijas un kādus likumus viņš izdos pret bebriem un dambiem, kad līdz pēdējiem sīkumam bija apdomāts plāns, kā neļaut Pīteram vazāt viņu aiz deguna, laiks mainījās – Vispirms pārstāja snikt, tad sacēlās vējš un kļuva ļoti augsts. Mākoņi izklīd un parādījās mēnesis. Tas bija pilnmēnesis un tapa gaišs kā dienā. Viņu mazliet mulsināja tikai tumšās ēnas baltajā sniegā. Edmunds nekad nebūtu atradzis īsto ceļu, ja nespīdētu mēnesis. Tas parādījās tieši tad, kad viņš bija nonācis pie nelielās upītes – Jūs atceraties, viņš to ieraudzīja, kad gāja bērni ar bebriem, kas nedaudz tālāk ieticēja lielajā upē. Edmunds pagriezās un sāka iet gar tās krastu. Ielai, pa kuru tecēja mazā upīte, bija daudz stāvāk un akmeņaināk, vairāk aizaugus ar krūmiem nekā tā, kuru viņš tikko bija atstājis. Pat tums zēns nespētu te iet. Edmunds bija izmircis līdz ādai, jo, lai tiktu uz priekšu, viņam bija jāliecas gar krūmiem un sniegs no zariem gāzās uz muguras. Katru reizi, kad tas notika, Edmunds ar pieaugošu naidu domāja par Pīteru. It kā brālis būtu pie visa vainīgs. Beidzot ielēja kļūp platāk, un vairs nebija tik stāvu, un tad pretējā krastā pavisam netālu, nelielā līdzenumā starp diviem kalniem viņš ieraudzīja pīli. Tā, protams, bija Baltās Raganas pils, mēnes gaismā labi saskatām. Patiesi īsta pils likās tā celta no vieniem vienīgiem tornīšiem, kas izgraznot ar garām smailēm, asām kā adatas. Tornīši atgādināja milzīgas jūgdaru vai burvi cepuras, tie spīdēja mēnesis gaismā un garās ēnas noslēpumaini iztiepās sniegā. Edmundam kļuva baisi bet bija jau par vēlu griezties atpakaļ. Viņš šķērsoja aizsalušo upi un tuvojās pilī. Visapkārt valdīja miers un klusums, pat viņas soļi tikko izsnigušajā sniegā nebija dzirdami. Gribēdams sameklēt durvis, zēns apgāja apkārt pilī. Beidzot, pašā tālākajā sienā viņš ieraudzīja milzīgu ārku. Varanie dzels svārti bija līdz galam vaļā, Edmunds piezagās pie arkas un paskatījās pils pagalmā. Sirds viņam vai pamīra. Turpat aiz vārtiem mēnes gaismā laistījās milzīgs lauva, pieplacis pie zemes gluži kā sastīnis pirms lēciena. Edmunds arkas ēnā drebošiem ceļgaliem, ne dzīvs, ne mīris, stāvēja tik ilgi, ka zobi noteikti sāktu klabēt no augstuma, ja tie jau neklabētu no bailēm. Es nezinu, cik ilgi viņš tā trīcēja, bet zēnam pašam likās, ka veselu mūžību. Beidzot viņš sāka brīnīties, kādēļ lauva ir tik nekustīgs. Visu šo laiku Edmunds nāca un nenolaida, bet tas nebija pakustējies. Vēl ar vien turēdamies arkas ēnā, Edmunds uzdrošinājās pieiet zvēram tuvāk. Tad zēns saprata, ka lauvu uz viņu nemaz neskatās, tas skatījās uz mazu rūķīti, kas četru soļu attālumā stāvēja ar muguru pret lauvu. Ahā! nolēma Edmunds, kad viņš liekas rūķītim virsū, es aizmukšu. Bet lauva joprojām nekustējās un rūķīts tāpat. Tikai tad Edmunds atcerējās mistera Bebra stāstu par to, ka baltā ragana var dzīves būtnes pārvērst akmenī. Ja nu tas ir akmens lauva, Tā nodomājis, viņš ievēroja, ka uz lauvas muguras un galvas sasniedz sniegs. Nu, protams, tā ir tikai lauvas statuja. Dzīves zvērs nekad nebūtu tā apsnicis. Trīcēdams un drebēdams, Edmunds mazpamazām tuvojās lauvai. Sirds vēl lēc pa muti ārā, bet tagad viņam nebija drosmes zvēram piedurties. Beidzot zēns ātri izstiepa roku un pieskārās augstajam akmenim. Viņu bija izbiedējusi parasta statuja. Edmunds sajūta tik lielu atvieglojumu, ka pat ziemas augstumā viņam kļuva ļoti silti un tūdaļ galvā iešāvās, kā pašam šķita brīnišķīga doma. Varbūt, viņš prātoja, tas arī ir lielais lauva aslans, par ko viņi runāja. Varbūt ragana jau to noķērus un pārvērtus akmenī. Lūk, kā beigsies varanie plāni. <laughs> Kam tagad bail no aslana? Tā Edmunds stāvēja tīksminēdamies par lauvas nelaimi. Tad viņš izdarīja kaut ko muļķīgāku un bērnišķīgāku, izņēma no kabatas zīmuļa galu un uzšņāpa uz akmens purna ūsas un brilles. <laughs> Nu, vecais muļķi aslan, kā tev patīk būt par akmeni? Vairs netēlos diezin ko, viņš sacīja, bet par spīti uzzīmētajām brillēm milzīga akmens zvēra purns joprojām izskatījās tik draudīgs – skumjš un cēls, ka Edmunds nejūta nekādu gandarījumu. Viņš pagriezās un gāja tālāk pa pils pagalmu. Nonācis līdz vidum, viņš ievēroja, ka visapkārt ir desmitiem statuju. Tās stāvēja gan te, gan tur, kā figūras uz šaha galdiņa spēles laikā. Tur bija akmens satīri un akmens vilki un lāči un laps un lūši. Tur atradās Grēzna akmens tēli, kas līdzinājās sievietēm, tie bija koku gari. Tur bija liels, liels kentaurs un spārnots zirgs un kaut kas garš un izlocījies, ko Edmunds noturēja par pūķi. Tie stāvēja gaišajā augstajā mēnesi gaismā gluži kā dzīvi, tikai sastinguši, un bija diezgan baisi šķērsot pagalmu. Pašā pagalma vidū atradās milzīga cilvēkam līdzīga statuja koka augstumā, bārdainā seja dusmās pārvērsta, labajā rokā varena runga. Lai arī Edmunds zināja, ka milzis ir no akmens, tomēr bija nepatīkami tam iet garām. Tad pašā pagalma galā viņš ieraudzīja nespodru gaismu – Piegājis tuvāk, zēns saprata, ka gaisma plūst no atvērtām durvīm, uz kurām veda akmens pakāpieni. Edmunds devās pa tiem augšup. Uz sliekšņa gulēja varens vilks. Es nebaidos, es nebaidos, viņš sevi mierināja. Tas ir tikai akmens vilks, tas man neko nevar izdarīt. Un viņš jau taisījās pārkāpt tam pāri, Tajā pašā mirklī varenais zvērs piecēlās kājās, spalva tam uz muguras sacēlās stāvus, tas atplēta milzīgu sarkanu rīkli un norūca. Kas te staigā? Kas staigā stāv uz vietas svešinieku un atbildi, kas tu esi? Ar jūs atļauju, ser, pie visām miesām trīcēdams murmināja Edmunds. Mani sauc Edmunds, esmu Ādama dēls, Viņas augstība mani satika kādu dienu mežā, un es atnācu, lai viņai pavēstītu, ka mans brālis un māsa tagad atrodas Nārnijā, pavisam tuvu bebru mājai. Viņa, viņa gribēja tos redzēt. Es paziņošu viņas augstībai, sacīja vilks, bet tu pagaidām, ja dzīvība tev dārga, stāv uz sliekšņa un nekusties. Tad vilks nozuda mājā – Edmunds stāvēja un gaidīja, pirksti bija gluži sasaluši, sirds krūtīs spēja daudzījās. Trīsvien atskrēja pelākais vilks, mogrims, raganas slepen policijas priekšnieks un sacīja – Nāc iekšā, nāc iekšā, tev paveicies, karalienes lutekli, vai arī nav paveicies. Un Edmunds sakoja mogrimam, censdamies neuzkāpt tam uz pakaļkājām. Zēns nonāca garā, drūmā zālē ar daudzām kolonnām. Zāle, tāpat kā pagalms, bija pilna ar statujām. Gandrīz pie pašām durvīm stāvēja maza fauna statuja ar ļoti skumju sejas izteiksmi, un Edmunds neviļus uzdevis sev jautājumu, vai tas ir tas pats fauns, Lūsijas draugs? Zālē dega tikai viena lampa, un tieši pie tās sēdēja baltā ragana. Es atnācu jūs augstību, teica Edmunds, skriešu mezdamies pie viņas. Kā tu uzdrošinājies nākt viens? Draudīgā balsī jautāja Ragana. Vai tad es tev neliku atvest līdz pārējos? Piedodiet jūs augstība, sacīja Edmunds. Es darīju visu, ko varēju, es viņus atvedu pavisam tuvu, viņi tagad ir mazajā mājiņā uz upes dāmbja kopā ar misteru un misis bebriem. Pār raganas seju lēni pārslīdēja nežēlīgs smīns. Un tas ir viss, ko tu man gribēji paziņot? Viņa jautāja. Nē, jūs augstība, Edmunds sacīja un pārstāstīja visu, ko bija dzirdējis bebru mājiņā. Ko? Aslans? kliedz karaliene. Aslans! Vai tā ir taisnība, ja es uzzināšu, ka tu melo? Piedodiet, es tikai atkārtoju to, ko viņa sacīja stomījās Edmunds, bet karaliene, nepievērzdam vairs zēnam uzmanību, sasita plaukstas. Tūdaļ parādījās tas pats pundurs, ko Edmunds jau pazina. Sagatavo kamanas, ragana pavēlēja, bet ņem iejūgu bez zvārguļiem.